Spomenuli smo, draga braćo, da je od najvažnijih stvari koje kvare to bratstvo ljubav prema Dunjaluku. I hadis Allahovog poslanika sallahu alaihi wa sallam gdje je rekao budi zahid u dunjalu volit ćete Allah, a budi zahid u odnosu na ono što je u tuđim rukama, što drugi ljudi imaju, volit drugi ljudi. Zatim, od najbitnijih i najtežih stvari koje najviše utiču na rušenje tog bratstva su grijesi. Pa smo spomenuli hadis gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem neće se dvojica zavoliti u ime Allaha subhanahu wa ta'ala a zatim se posvađati i zatim će nestati, a zatim da nestane to bratstvo između njih, osim zbog grijeha koji je jedan od njih počinio. Zatim smo spomenuli da je od stvari koje ruše i negativno utiču na to bratstvo nepridržavanje, nepridržavanje edeba u dijalogu, u međusobnom dijalogu i obraćanju, nevođenju računa kada se obraćamo nekome od svoje braće oko nas, da biramo najljepše riječi i najljepši način najljepši način čak i kad želimo da ga ukorimo i iskritikujemo da to bude na lijep način i da to bude prihvatljivo sa njegove strane. Zato smo spomenuli da je jedna od osnovnih oporuka Lukmana njegovom sinu bila da hoda umjereno da hoda umjereno i da ne diže svoj i da ne diže svoj glas. Zatim smo spomenuli da je jedan od selefa govorio kako bi slušao nekoga dok mu govori o hadisu ili o nekom šerijatskoj, šerijatskom pitanju, slušao bi ga sve dok ne završi, iako, kako kaže on, iako sam to znao i zato čuo prije nego što se taj koji mi to govori rodio. Prije nego što se taj koji mi to govori rodio. Ali, dakle, edeb i lijepo ponašanje u dijalogu ga je navelo da ga sasluša do kraja, kao i slučaj poslanika sallahu alaihi wasallam u, u njegovom dijalogu, naravno čak i sa, i sa mušricima. Danas, draga braćo, nastavljamo spominjati stvari koje su pogubne za islamsko bratstvo i za međusobne odnose i jedna od tih velikih problema koji, od kojih patimo i zbog kojih je naše bratstvo uveliko oslabilo je svakako ljubav prema raspravi raspravi dokazivanju i raspravljanju i svađi. Često se to dešava, draga braćo, da neko umisli sebi da zapravo brani vjeru da brani tevhid, akidu. U stvari, kroz tu raspravu on brani svoju oholost, brani svoj kibur i brani stavove koje je zauzeo i želi dokazati po svaku cijenu da je on u pravu. Ta ljubav prema raspravljanju i svađanju je pokuđena i ona nema mjesta u ahlaku, islamskom ahlaku, kaže poslanik sallahu alaihi wasallam u hadisu kojeg spominje bilježi Bukhari, kaže sallahu alaihi wasallam, inne abgadar riđali ila Allahi l'aladdu l'hasn, zaista je najodvratniji, najmrži čovjek kod Allaha subhanahu wa ta'ala, najmrži, najodvratniji čovjek Allahu subhanahu wa ta'ala, onaj koji stalno raspravlja, onaj koji se stalno svađa, onaj koji stalno raspiruje svađe, raspiruje sukobe, rasprave i ne, ne iz, ne iz, neće da izađe iz dijaloga dok ne dokaže da je njegovo, da je njegovo mišljenje ispravno i želi svima dokazati da je samo on u pravu. Rasprava je svakako najgora onda kada je vezana za vjeru i kad se raspravlja u vjeri, kad se raspravlja u smislu poricanja Allahovih dokaza i poricanja onoga što je stabilno i ustanovljeno Allahovim šarijetom. Kaže poslanik sallahu alaihi wasallam govoreći o onima koji vole raspravu da je to znak zapravo njihovog dalalata Pa kaže, ma dalle kaumun ba'da huda, kanu alejhi illa utul džedel. Nijedan narod nije zaluto nakon što je bio na uputi. Nijedan narod nije zaluto nakon što je bio na uputi, a da mu nije dato, da mu nije data rasprava, da mu nije data svađa i sukovi. Svakako, odustajanje od svađe je od lijepog ahlaka i od stvari koje pozitivno utiču na islamsko bratstvo i na odnose među vjernicima. Zato poslanik sallahu alihi wasallam kaže u hadisu Ana za'imun bi bejtin li men tarakel mara'a wa in kana muhikan wa bi bejtin Ana za'imun bi bejtin fi rabadil jannati li men tarakel mara'a ولو كان وإن كان محكا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان وإن كان مازحا وببيت بأعلى الجنة لمن حسن خلقه كاجي بسانيك صلى الله عليه وسلم يا garantujem kuću u جنة dženeta onome ko ostavi raspravu makar bio u pravu. ja sam garant i garantujem kuću u sredini dženneta onome ko ostavi laž makar se šalio i garantujem kuću na najvišim stupnjevima u džennetu na vrh dženneta onome ko bude imao lijep ahlak ko ispravi svoje ponašanje ko bude imao lijep ahlak. Svakako, svaka rasprava i svaka svađa je pokuđena. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kad govori o hađu, el hađu ešhurum ma'lumat, fa man farada fihin فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج Hađ je u određenim mjesecima, pa ko se obaveže da u njima hađ obavi, nema, dakle, u hađu, nema spolnog općenja, nema prilaženja ženama, niti fiska i griješenja, wala džidar, niti rasprave. Nema raspravljanja i svađe u hađu. Dakle, hađ, dakle džidal i rasprava i svađa, raspravljanje se uvijek spominje u negativnom, u negativnom kontekstu. Zato Allah subhanahu wa ta'ala nakon što napominje čovjeku da je u Kur'anu naveo primjere i da navodi primjere kaže وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَ ali čovjek najviše voli da raspravlja. Svakako rasprava i raspravljanje bez dokaza je obilježje kufra. Tako su raspravljali i mušrici i Kurejš kada im je poslanik sallahu alaihi ve sellem dolazio sa ajetima. ništa i drugo nije do ljubav prema raspravi navelo da kažu poslaniku sallahu alaihi ve sellem raspoluti na mjesec. Pa kad je poslanik sallahu alaihi ve sellem raspolutio mjesec, jesu li povjerovali? Nisu, draga braćo. Iktarabati sa'atu van šakal kamar wa in jarav ajetan ju'aridu wa yakulu sihrun mustamir približio se sudnji dan i raspolutio se mjesec i kad god vide ajet Šta kažu? Zadive se, povjeruju, ne. Nego, ju ju'arivu. Okrenu se i kažu, sihrun mustamir. I kažu, neprestani sihr. Neprestani sihr. Dakle, rasprava i raspravljanje nije od, od obilježja vjernika, pogotovo rasprave i raspaljivanje svađa koje unose neprijateljstvo, a ukidaju, dokidaju ljubav. Zato, draga braćo, trebamo voditi računa. Voditi računa o osjećajima svoga brata, dok govorimo sa njim. Zato, poslanik sallahu alijeh ve sellem kaže Al arvahu džunudun mu džanneda, ma ta'arafa minha talaf, wa ma ta'nakira minha talaf. Duše su mobilisane vojske i one koje se prepoznaju kao dobre. Jedna drugu prepoznaju jedna u drugoj prepoznaju dobre, one će se zbližiti. A kada jedna drugu prepozna i ne bude prepoznala po dobru, nego u njoj vidi nešto loše, one će se razići. Te duše će se razići. Svakako da bratstva među nama neće biti dok mi ne budemo shvatili koliko je to bratstvo važno i dok ne budemo davali sve od sebe da to bratstvo opstoji i postoji i dok ne budemo davali sve od sebe da ona druga duša prepozna u nama hajr, prepozna u nama dobro, ne bi li se zbližila sa našom dušom. Sve dok ne budemo aljkavi prema tome, drugi duše, jer su one mobilisane vojske, će u nama prepoznavati zlo i neće se moći sa nama zbližiti. Sljedeća stvar koja je opaka po bratstvo je svakako prevelika želja za kritikom, za kritikom i za opovrgavanjem i osporavanjem. Od velike je mudrosti i hikmeta da čovjek se pravi da nekad nije čuo i nije vidio nešto što je ružno kod svog vrata. Neku njegovu grešku, neki njegov ispad, da se pravi da ga nije ni vidio. To je od velike, velike mudrosti i od velikih pedagoških metoda u odgajanju, u odgajanju generacija. Naprotiv, često se kod nas osjeti prevelika želja za kritikom. Tako da mi svakoga uhvatimo na nišan i čim malo mrdne, što bi mi rekli, čim napravi malu grešku, odmah smo prvi mi koji mu skačemo za vrat i odmah mu držimo dersove i odmah ga kritikujemo i u tome smo neumorni. Svakako da to negativno utiče na bratstvo. Zato je poslanik sallallahu alaihi wasallam jednom prilikom Bajrama podstičući žene da daju sadaku, da udjeljuju sadaku, rekao im da ih je najviše vidio u džahennemu, da je najviše stanovnika džahennema od žena. Zašto? Šta je tajna? Kad su ga pitale zašto Allahu poslaniće, jedan od odgovora Allahu poslanika bio je, šta? Je kfurnel ašir. Zato što negiraju dobročinstvo. Negiraju dobročinstvo. Dakle, samo jednom malom greškom koju, koja se potkrade, jednom malom nesmotrenošću, ona odma sve ono što si dobra sve tad učinio pretvori u zlo. Tako se i mi često ponašamo jedni prema drugima. Jedni prema drugima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u obraćanju Allahom poslaniku sallahu alaihi wa sallam fasfahi safhal džamil zato ti velikodušno oprosti i opraštanje je dakle odraz velikodušnosti u tefsiru od Alije radijallahu anhu šta znači ovo veliko dušno oprosti, kaže Ali radijallahu anhu, da to znači da se bude zadovoljno bez kritike, bez kritike. Kada primijetimo da je neko od braće prema nama pogriješio, da ne trčimo odmah da mu to stavimo na znanje, da kažemo, ej brate, zulom si mi učinio i tako dalje, nego da budemo milostivi prema njem, da mu to odma oprostimo i ne samo to, nego da budemo zadovoljni sa tim i da shvatimo da smo i mi griješnici, da i mi često drugim ljudima nepravdu, nepravdu učinimo. Kaže Al-Fudail, jedan od selefa, Al-Futuvetu safhu an asratil ihvan, li enne kethrete al taqta'u hibal al-mawadda. Dakle, hrabrost i odvažnost, odvažnost je da prijeđeš preko grešaka svoje braće. Odvažnost je da oprostiš greške svojoj braći. Zašto? Zato što stalna kritika i pretjerano kritika, kritikovanje kida konope ljubavi kida konope i veze, bratske veze. Zato što pretjerano kritikovanje i stalno kritikovanje kida bratske veze. Draga braćo, ovdje treba napomenuti da se ne smije nad svim greškama šutiti i praviti se da nismo vidjeli. Neke greške su velike, teške i opasne, druge nisu tako teške i opasne, ali se stalno ponavljaju i vidimo nekoga da u njima stalno ustrajava i da ne želi da ih se odrekne, onda u tom slučaju moramo i obaveza nam je da pristupimo na ređivanju dobra, a sprečavanju i odraćanju od zla. Jedan od velikih problema u ovom islamskom bratstvu je njegovo pogrešno shvatanje. Često se uopšte ne zamislimo šta to znači ljubav u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i često smo nek, nekim zadivljeni njegovim izgledom, njegovom snagom, veličinom, njegovom ljepotom, njegovom riječitošću i zbog toga osjećamo nekakvu ljubav, da tako kažemo, naklonost prema njemu. I to smatramo ljubavi u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Nije to ljubav u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Ljubav u ime Allaha subhanahu wa ta'ala je da vam neko bude zdra, drag zbog njegovog takvaluka, njegove bogobojaznosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala, zato što vidite na njemu da se trudi da bude što bliži Allahu subhanahu wa ta'ala, da što dosljednije slijedi Allahu poslanika sallahu alaihi wa sallam. Bez obzira na njegovo bogatstvo ili siromaštvo, na njegov izgled, na njegovu snagu, rječitost, njegovu inteligenciju i tako dalje. Dakle, nisu to stvari koje, koje izgrađuju ljubav u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, nego bogobojaznost i takvaluk. Zato ona ljubav koja bude izgrađena na nekim od ovih stvari ili dunjalučkoj koristi na sudnjem danu neće ništa koristiti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala za one koji dođu tako na sudnji dan. Fema lana min šafi'in wala sadikin hamim. Ne imamo mi nikakvog zagovornika. Niko se za nas ne zagovara niti imamo prisnih prijatelja. Čak šta više Allah subhanahu wa ta'ala U jednim od prizora i opisa sudnjeg dana kaže između ostalog el ahillau yawma idin ba'dhum li ba'din adub illa al muttaqin. Prijatelji koji su bili na dunjalu ku prijatelji u ime nečeg drugog mimo ljubavi ima Allaha subhanahu wa ta'ala toga dana će se pretvoriti u neprijatelje, ogorčene neprijatelje jedni drugima, toga dana, dakle, na sudnjem danu će prijatelji postati jedni drugima neprijatelji, osim illel muttaqin osim onih koji su se Allaha subhanahu wa ta'ala bojali i čija je ljubav, međusobna ljubav bila zasnovana na takvaluku. Opaka bolest koja ruši bratstvo je slušanje namama onoga ko prenosi tuđe riječi radi toga da posvađa ljude i slušanje zavidnika i povođenje za njihovim riječima nama je Allah subhanahu wa ta'ala ostavio zakon kojeg se moramo pridržavati kad god čujemo nešto od nekoga, neke vijesti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja ajuha alladina amanu in ja'akum fasikum bi neba'in fatabayanu an tusibu kauman bi džahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. O vjernici, ako vam dođe fasik, ako vam dođe griješnik, sa nekom viješću, vi dobro razaberite. Tebejenu, raspitajte se, uvjerite se. Da ne biste učinili nepravdu prema nekom narodu iz neznanja. Zato, draga braćo, trebamo dobro uzeti ibret iz ovog ajeta. Ajet je objavljen ashabima. Ashabima među kojima, dakle, među kojima je bilo malo fasika, ali je ipak Allah subhanahu wa ta'ala upozorio na ovu činjenicu. Kad god dođe kakav haber, da se dobro preispita taj haber. Zato smo mi danas, kad je malo onih koji nisu fasici, preći da stalno preispitujemo šta god od čujemo i da se dobro uvjerimo je li to istina. Jer onaj koji nam nešto govori, može to govoriti zbog toga što želi da unese nered ili zbog toga što nekome zavidi na nečemu ili ga zbog nekih drugih pakosti ne voli. Dakle, zbog svih tih razloga moramo, moramo i obavezni smo dobro preispitati sve što, sve što čujemo. Zatim, ono što ruši bratstvo je otkrivanje tajni. Često čovjek bude u situaciji da svome bratu predoči svoj problem, očekujući od njega savjet, kad sutra čuje da je ono što je on njem istaku od svoje privatnosti, od svoje tajne, postala tema i poslastica uz ženske kahve. S druge strane, često čovjek nekome da savjet, uputi ga na nekoga, da mu savjet, nemoj trgovati s tim i tim, zbog toga i toga, ili ukažemo na nešto, kad ovaj ode upravo onome u vezi koga, u vezi koga si mu dao savjet, pa mu kaže taj i taj o tebi govori tako i tako. A ti mu dao savjet. Dakle, to je pogubno. To je pogubno za bratstvo. Zato poslanik sallahu alaihi wasallam kaže inna rajula ida haddefe ahahu bi hadithin summa tefete fehuwa emana. Zaista čovjek kada razgovara o nečemu s nekim čovjekom, s drugim čovjekom, a zatim se okrene to je to postaje emanet. Taj razgovor između njih je emanet. Ne može se, draga braću, desiti da sutra žene o tome pričaju. To je emanet. To je povjerenje. Taj razgovor između braće, to je povjerenje. To je povjerenje. Ako se desi, onda mi nismo od povjerenja, onda nismo ništa drugo ni zaslužili, nego da između nas vlada mržnja i neprijateljstvo. Dalje, od stvari koje su pogubne za islamsko bratstvo, je povođenje za sumnjama i mišljenjem. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Ja iha alladhina amenu čtenibu kethira mina van, inne ba'da van ithm. Inne ba'da vanni ithmun. O vjernici, nemojte se povoditi za sumnjičenjima. Zaista su mnoga sumnjičenja grije. Zaista su mnoga sumnjičenja grije. Kaže poslanik sallahu alaihi wasallam Iyakum wa dhan, fa inna dhanna ekdebel hadith. Teško vama i sumnjičenje i mišljenje. Zaista je sumnjičenje najlažniji govor. Zaista je sumnjičenje i sumnja najveća laž. Zaista je sumnja najveća laž. Zato se prenosi od Selefa da, da bi govorili po ovom pitanju, po ovom pitanju, kad se čuje nešto i ne, neka sumnja se raširi i kad ti nešto posumnjaš, kad čuješ da je tvoj nešto brat rekao, pa ti se učini da je nešto ružno mislio, trebaš da se potrudiš, kaže, il te misli efake, seba'ina udran. Traži svome bratu 70 uzrova, 70 izgovora mu probaj naći. Zato. Pa ako ne mogodneš naći nikakvog izgovora zašto je nešto uradio ili rekao, onda, draga braćo, ne preostaje ništa drugo nego da ga zaustaviš i da mu se direktno obratiš i kažeš, brate, ti si rekao to i to, šta si ti to mislio? To je put, draga braćo. Ako to ne uradiš, ostaće u tvom srcu prostora za šetana i on će svaki dan govoriti da je taj i taj mislio nešto ružno, nešto najružnije i nešto najopakije. I to će svakako uništiti bratstvo između vas. Zato čišćenje srca od tih sumnji i ružnih mišljenja jednih prema drugima je velika obaveza. Kaže Džafer ibn Muhammed svome sinu Ja bunej, men gadiba alejke thalasa marratin من إخوانك من غضب عليك من إخوانك ثلاث مرات فلم يكن فيك سوءا فاتخذه لنفسك خليلا O sinčiću, o sinko, ako se neko na tebe od tvoje braće naljuti tri puta, ako se neko na tebe naljuti od tvoje braće tri puta, i nikada, sve tri puta, ne kaže o tebi ništa ružno, ne počne o tebi ništa ružno pričati zbog toga što je se naljutio na tebe, kaže on svome sinu, onda ga uzmi za svoga prisnog prijatelja. Onda ga uzmi za svoga prisnog prijatelja. Dakle, čak i onda kad nas brat nečim naljuti, naša obaveza je da se sustegnemo, a ne da onda se otvorimo i počnemo pričati i što jest i što nije. I što se može zamisliti i što je, i što je nezamislivo. Draga braćo, ovo su neke od tih bolesti i stvari koje mi svakodnevno upražnjavamo i niko od nas nije sačuvan od toga da zapadne u neku od ovih grešaka, a koje su pogubne i koje negativno utiču na naše međusobne odnose i na naše pracu. Akulu qavli hada, astagfirullaha li u lakum, u lisair il mu'min, fastagfiruhu ajuhal mu'minun, innahu huval bafuru rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala ašrafil anbijai wal mursalin, Muhammed ibn Abdillahi l-Amin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, tasniman kathira. Draga braćo, danas ćemo spomenuti još jednu od stvari koje su prisutne među nama, a koje negativno utiču na islamsko bratstvo, a to je zadiranje u tuđu privatnost. Zadiranje u tuđu privatnost. Tako da danas vrlo često srećemo ljude koji nemaju ni najmanje osjećaja za tu privatnost, da svako ima nešto svoje privatno. Pa će vas zasrest sa nekim pitanjem kojem se ne možete načuditi i uopšte vam ne može ne možete shvatiti otkud i šta ga navede da pita tako za neku sitnicu i za neku privatnost. Za neku privatnost. I onda vas dovede u jako tešku situaciju. Niste u mogućnosti da mu kažete istinu problem. Ako mu kažete istinu za ono što vas je pitu, a još je veći problem da mu slažete i tako vas dovede u vrlo, vrlo nezahvalnu situaciju. Dakle, govorili smo još prije da je poslanik sallaha alaihi sallam rekao da je od min husni islam il mar i tarkuhu ma la yani od islama lijepog islama čovjeka i dokaza njegovog islama je da ostavlja ono što ga se ne tiče da ne pita za ono što ga se ne tiče od privatnih stvari od privatnih stvari svoje braće tako i vi sami osjetite veliku neprijatnost od takvog od takvog društva kaže Allah subhanahu wa ta'ala kaže Allah poslanik sallahu alaihi wa sallam, ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغدوا ولا تدابروا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا I nemojte jedni druge uhoditi nemojte uhoditi, namjerno ići da prisluškujete šta drugi rade i govore, volate hasesu i nemojte prisluškivati. Prisluškivati čak i onda kad osjetite da onome ko govori nije drago, da čuje to što oni govori. osjetite da dvojica pričaju, a vi uporno i vidite da oni ne žele da, čuj, da ti čuješ ono što oni govore, a ti se naprežeš, naprežeš da, da uhvatiš koju riječ. Iako to se ne tiče, jer da te se tiče njih dvojca, to ne bi, ne bi od tebe tajne. Vala te bagadu i nemojte se mrziti, vala dabaru i nemojte jedni drugima leđa okretati, vakunu ibadallahi ihvana. I budite prava budite Allahovi robovi braća budite Allahovi robovi braća toliko za danas volim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se okoriste od onoga što čuju molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na pravom putu molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam ukaže na istinu i da nam da da je slijedimo, da nam da snage da je se pridržavamo. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam ukaže na batil i da nam da snage da ga se klonimo. Draga braćo, obzirom da poslije namaza imamo riječ za braće koji, koja govore arapsko, arapskim jezikom i da im ne bi oduzimali vrijeme, ja ću samo kratko odavde napomenuti da imamo e, zahtjev ili molbu koju upućuju roditelji Rekić Saifa, dakle djete koje ima dvije godine, rođene 2001. godine, u Ostružnicu kod Bosanske krupe, rođen je sa dakle, određenim nedostacima, skraćenom podkoljenicom, uvranutim stopalom, dakle, sa određenim nedostacima je već dijete ima dvije godine. Ukratko, za operaciju koju su obećali ovdje u Beću izvršiti potrebno je 15.000 eura. Dakle, od onih stvari koje učvršćuju bratske veze je i to da saučestvujemo i osjećamo probleme svoje braće muslimana, zato vas pozivam da se pridružite i date svoj doprinos i iskoristite ovu šansu da učestvujete u dobročinstvu i molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi, da vam očisti nijete i da se odazovete ovom pozivu koji je došao preko socijalne službe prije naše mestre. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا عاجلا يا قوي يا عزيز يا جبار يا متكبر يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك أن تعجل بالنصر لإخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم إنا نسألك أن تعجل بالنصر لإخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم أرنا في أمريكا وروسيا وإسرائيل يوما أسودا اللهم أرنا فيهم أعجائب قدرتك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على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 عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فوزا عظيما أيها الذين آمنوا اتقوا الله انظر لغد واتقوا الله إن خبير بما تعملون أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله خير الهدي هدي الله عليه وسلم وشر أمور محدثها محدثة بدعة كل بدعة Draga braća, u nekim od prošlih hutbi govorili smo o stvarima koje narušaju istinstvo, koje ga u korijen poništavaju i razviju. Danas, inša Allah, ćemo samo napomenuti tim stvarima koje ruše bratstvo, o stvarima koje pozitivno utiču islamsko, izgrađuju ga i potvrđuju i pravi pravu bratsku atmosferu među nama koja še nedostaje i kojom osjećamo sve i jačuć. Draga braćo rekao da je raspravljanje pogubno za bratstvo, raspravljanje u vjeri, želja pravljanjem i pobjed u raspravi. Rekli smo tako isto tako da je stalno kritikovanje i sporavanje stalno sporavanje najmanje sitnice kad se desi bratu da pogriješi a da mu to ne nabijemo na nos i ne pomenemo i da ga zato ne upomenemo i pokudimo i javno i tajno zatim slušanje mama onih koji tuđe riječi slušanje i onih koji ogovaraju i oni koji govore o drugima iz zavisti ne zaustavljamo ih kod njihovih riječi i svojim osmijehom odobravamo njihovu bolest koja se tim ogovaranjem i takvim ponašanjem pojačava i raste kao dobro zaliveno stablo u njihovim srcima. Zatim širenje i otkrivanje tajni u kojima nam se brat požalio ili tražio od nas savjet pohlepa za dunjalukom i za onim što je u rukama drugih ljudi. Pohlepa za dunjalukom i za onim što je u vlasništvu drugih ljudi je isto koja je pogubna za islamsko bratstvo. Zatim grijesi. Grijesi u kojima su ogrezli mnogi od nas. Grijesi kojim su rašireni oko nas i kojima sve više podliježu a sve manje odolijevaju i braća koja su se dojuče ili odjuče i od prekuče čvrsto zarekli da će se tržati Allahove vjere i kloniti svih harama. Grijesi pogubno utiču na povjerenje, jer kad vidimo brata da mu je popustila bogobojaznost i takvaluk i da se upušta u ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, svakako da gubimo povjerenje u njega. S druge strane, isto tako, kad vidimo njegovu malaksalost i njegovu nezainteresovanost za činjenjem bilo kakvog dobra, kad vidimo njegovu ljenost u traženju hajra, umjesto da vidimo kod njega da se natječe u dobru i da trči, da učini bilo kakav hajr, makar i najmanju sitnicu, i kad vidimo one koji su u tome lijeni, onda sigurno on spada u našim očima i njegova ličnost u našim očima gubi na težini. A pogotovo kada isti takvi kritikuju one koji se jagme za mrvicama dobra. Koji se jagme za mrvicama dobra. Ova ljenost sve je više prisutna među nama sve manje onih koji žure da što prije uđu u ovaj mesečit petkom, da se što manje zadržavaju ispred ulaza, sve manje onih koji žure da koju na filu, na filu više klanjaju između ezana i kameta i koju dovu upute, sve manje onih koji provede vrijeme u mesečidu držeći mushaf u rukama, čitajući Allahove harfove i za svaki harf sabjerujući po deset nagrada. Sve je prisutnija nezainteresovanost i ljenost i sve je odsutnija svijest o ahiretu i o tome da će nam trebati ta dobra djela na vagi, dobrih djela na sudnjem danu. Sve više zaboravljamo da ćemo se kajati za svaki trenutak. Zatim, nedržanje edeba u dijalogu i u obraćanju jednih prema drugima je također stvar koja pogubno djeluje na naše međusobne odnose, dizanje tona, bahato ponašanje i korištenje ružnih izraza i riječi. Zatim povođenje za sumnjama, za sumnjičenjima, za koje nemamo nikakvog dokaza, a povodimo se za njima kao da su to najčvršće istine i kao da smo to svojim očima već vidjeli. Zatim ulazak u privatnost, jedni drugih pitanja za najintimnija privatna pitanja, a neki se odmeću i o tim svojim privatnim pitanjima javno govore na javnim mjestima bez da ih iko i pita što je daleko gore od ovoga o čemu mi govorimo i što upućuje na opasne bolesti i jedno opasno masovno opuštanje među nama. Stoga, braćo, danas nastavljamo i o stvari koje ćemo govoriti, o koje ćemo spomenuti, a koje su pogubne za održavanje i izgradnju islamskih bratskih odnosa, je svakako nedostatak osjećaja za nevolje braći. Nemam nikakvog osjećaja kad je brat pored nas u nevolji, da mu trebamo priskočiti u pomoć da mu trebamo priskočiti u pomoć. Možda kad bi nam došao neko i požalio se da je na kocki izgubio platu i sav imetak i zatražio kakvu pomoć, mnogi od nas bi prije požurili da mu pomognu nego bratu, nego bratu u vjeri koji je u teškoj situaciji. Iako je pomaganje, međusobno pomaganje među muslimanima kroz Kur'an i kroz hadise Allahovog poslanika sallahu alaihi wa sallam karakterisano kao dijelo za koje je Allah subhanahu wa ta'ala obećava ogromnu nagradu. Kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam men kana fi hađati ahihi kana Allahu fi hađati. Ko bude u potrebi svoga brata, Allah će biti u njegovoj potrebi. Ko ispuni neku potrebu svome bratu, Allah će ispuniti njemu njegovu potrebu. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ako odagna kakvu nedaću od svog brata, pomogne mu u kakvoj nedaći i nevolji i odagna od njega kakvu nevolju, Allah subhanahu wa ta'ala će od njega odagnati nevolje sudnjega dana. وَمَنْ سَتَّرَ مُسْلِمًا سَتَّرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَ Ako prikrije sramotu muslimana, Allah subhanahu wa ta'ala će prikriti njegove sramote. Allah subhanahu wa ta'ala će prikriti njegove sramote. U drugom hadisu kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ehabbu nasi ila Allahi anfa'uhum." Najdraži ljudi Allahu subhanahu wa ta'ala su oni koji su najkorisniji. "Wa ehabbu al-a'mali ila Allahi azza wa jall." sururun tudhiluhu ala muslimin. A najdraže dijelo i od najdražih dijela kod Allaha subhanahu wa ta'ala je radost koju uneseš u srce muslimana od najdražih dijela je da obraduješ muslimana, da obraduješ svoga brata muslimana. Eu tekšifu anhu kurbeten, ili da odagnaš od njega nekakvu nevolju. Eu takdi anhu dejnen, ili da vratiš za njega njegov dug koji on ne može da vrati. Eu tatrudu anhu džu'an, ili da odagnaš od njega glad koja ga je zadesila. Kaže poslanik sallahu alaihi wasallam, ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا i da budem i da idem sa nekim bratom, sa svojim bratom, da idem sa svojim bratom radi neke njegove potrebe, da mu pomognem u nečemu, draže mi je, kaže poslanik sallahu alaihi wasallam, da idem sa svojim bratom negdje radi neke njegove potrebe, da mu pomognem u nečemu, draže mi je nego da itik, budem u itikafu mjesec dana u ovom mesčidu. Pokazujući na mesčid svoj, na mesčid Allahovog poslanika sallahu alihi wasallam u Medini, u kojem je jedan namaz vredniji nego hiljadu namaza na drugom mjestu. Osim mekanskog haram. Kaže poslanik sallahu alihi wasallam da mu je draže da ide da pomogne nekom bratu, nego da bude u itikafu mjesec dana u poslaniku u mesđidu u Medini. Sallallahu alaihi wasallam. Zato je, kao što stoju u hadisu koji spominje Buhari, da je čovjek koji je pozajemljivo ljudima i metak, kad bi slao svoje radnike da prikupljaju ljude koji je opunomoćio za prikupljanje duga, uvijek bi im napominju da prijeđu preko onih koji nisu u mogućnosti da vrate. Da ih puste. Kako bi mi rekli da ih ne gnjave plaho. Ako ljudi nisu u mogućnosti da idu dalje. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga što je on prelazio preko toga kod njih, preko svog i metka koj, svog prava kod njih, da je Allah subhanahu ta'ala prešao preko njegovih ružnih postupaka zbog toga. Danas smo izgubili taj pravi osjećaj za tim dobročinstvom i za pravim islamskim odnosom između samih nas, zato se takozvani i nazovi bizmismeni danas od nas ponose time što im niko nije dužan i što, su us, i što nikome ne daju pravo da im ostane dužan, što nazor iščupaju svoj imetak i tako dalje. Draga braćo, ovim smo otprilike zaokružili i spomenuli one stvari koje su pogubne za islamsko bratstvo i da ne bi ostali na tome, obaveza nam je da ovom prilikom spomenemo i one stvari koje pozitivno utiču na to bratstvo, izgrađuju ga, učvršćuju ga i čine nas da se približavamo jedni drugima, da čvršće stanemo jedni uz druge i stvari koje mogu dovesti do toga da zbog međusobne ljubavi u ime Allaha subhanahu wa ta'ala nas Allah stavi na mimbere od svjetlosti na kojima će nam zaviditi poslanici i šehidi kao što stoji u hadisu koji smo već prije spominjali, da će Allah subhanahu wa ta'ala, one koji se vole u njegovo ime, budu prava braća u islamu, staviti na mimbere od svjetlosti na kojima će im zaviditi poslanici i šehidi. Svakako, od tih stvari na prvom mjestu je, kao što kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam, da obavijestimo brata, kada osjetimo ljubav prema njemu, u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, da ga o tome obavijestimo. Kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam, Iza ahabba ređulu ahahu, fel juhbirhu annahu juhibbuh. Kada čovjek zavoli svoga brata, neka ga obavijesti da ga voli. Jednostavno će ga obavijestiti. Izrazit će taj svoj osjećaj. Neće ga kriti u svom srcu jednostavno ćemo reći da ga voli u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, a ovaj ćemo odgovoriti dovom Ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani fihi neka te voli Allah i Allah te zavolio u čije si me ime ti zavolio dakle to je jedna od osnovnih i prvih stvari koji pozitivno utiču na to bratstvo svakako islamsko bratstvo treba posticati i jačati međusobnim hedijama i poklonima kaže poslanik sallahu alaihi wasallam tahadu, tahabu razmenjujte hedije voljet ćete se zavolit ćete se naravno mi smo u današnjoj situaciji zbog opakih bolesti u našim srcima često u nedoumici da li da nekome damo neki poklon ili ne damo zbog toga što se bojimo prigovora za taj poklon Draga braćo, ovdje se ne misli na skupe poklone. Ovdje se misli na poklon, bilo kakav poklon, bilo šta. Samo da to bude izraz te bratske ljubavi. Da bude svjedočanstvo te bratske ljubavi. Makar to bila grančica koju će odlomiti pored puta, pa ti reći, evo, evo ti mi svako očisti zube. Dakle, treba nastojati, treba nastojati u tom na tom planu da se što više hedije razmjenjuju. Zatim da kada nam neko učini neki hajer da izrazimo poštovanje prema tome da mu zahvalimo na tome i da mu priznamo to njegovo dobročinstvo. Da mu priznamo to njegovo dobročinstvo. U hadisu stoji i kaže men lem ješkorin nase lem ješkorin la ko ne zahvaljuje ljudima taj ne zahvaljuje ni Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u drugom hadisu: "Men sunia lahu ma'rufun fal yakul li sahibihi jazakallahu khairan fa idha qala dhalik faqad ablaga fi thana." Kome bude učinjeno neko dobročinstvo, pa onda kaže onome komu je to dobročinstvo učinio jazakallahu khair, Allah te jazakallahu khaira, Allah te nagradio, Allah te dobrom nagradio, Ko tako kaže, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, time je već upotpunio zahvalu i pohvalu onome komu je to dobročinstvo učinio. Ali da to bude istinska dova iz srca za brata, zaista da poželimo da Allah subhanahu wa ta'ala onoga ko nam je kakvo dobročinstvo učinio nagradi. Zatim, da kad primijetimo kod nekoga neke pozitivne osobine, da ih istaknemo i da ih pohvalimo, osim ako se bojimo da će to negativno uticati na njega. Jer je i poslanik sallahu alihi wasallam neke od ashaba javno hvalio. U hadisima stoji i kaže poslanik sallahu alihi wasallam Ehabu erhamu ummeti bi ummeti Ebu Bakr wa ašadduhum Umar wa astakuhum hajaan Uthman wa a'rafuhum bil halali wal harami wa a'lamuhum bil halali wal harami Muaz wa afraduhum Zaid هذا ثناء على بعض الصحابة kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem najmilostiviji od mog ummeta prema mom ummetu je Abu Bakr a najžešći od njih je Omar najžešći najčvršći u vjeri Omar a najiskreniji u svome stidu je Osman a najbolje poznaje halal i haram Muaz, a najbolje poznaje nasledno pravo i Faraid Zaid. Redvanullahi alaihim ajma'in. Dakle, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovo je jedan od hadisa, u mnogim hadisima ističe ističe fadl i dobrotu i ističe pozitivne osobine ashaba. Pozitivne osobine ashaba. Tako i mi Ne trebamo samo govoriti o negativnim stvarima. Ima i pozitivni stvari i treba da se trudimo da što više tih pozitivnih stvari činimo ne bi se što više o njima pričalo, o podvizima, o podvizima i dobročinstvu, ne bi to, ne bi li to učvrstilo naše bratstvo, osim u slučaju da se bojimo da će pohvala dotičnog pokvariti. Zatim, lijepo ponašanje i susretljivost u svakodnevnim susretima. Kaže poslanik sallahu alaihi wasallame tebe sumu kefi vađi ehike sadaka da se nasmiješ u lice svom bratu kad ga sretneš, znači da ga sretneš vedra lica, to ti je sadaka. To ti je sadaka. Zatim kaže poslanik sallahu alaihi wasallam od stvari koji isto tako utiču na izgradnju i čušćivanje bratskih veza i uhuvata, je širenje selama. Kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam, Ela adullukum ala šeji'in iza fealtumuhu tehababtum, efšu selama bejnakum. Hoćete li da vas uputim na ono što ako budete činili, zavoljećete se. Širite selam između vas. Širite selam, nazivajte selam jedni drugima. Selam je dova, upućujte tu dovu jedni drugima. Izražavajte jedni drugima kroz taj selam da ne imate ništa jedan protiv drugog. Nemojte taj selam svoditi samo na situaciju kad ti od brata nešto treba, pa mu se onda lijepo i uljudno obratiš, pa mu fino i mehko selam nazoveš. Učini to svaki put, uzvrati svaki put ako, je prije, ako te preteku u dobru i prijeti selam nazvu. Zatim, od najupečatljivijih dokaza islamskog bratstva i ljubavi muslimana jednih prema drugih, jednih prema drugim, je da dove jedni za druge u odsustvu. U odsustvu, kad nikoga nema, kad si sam u svojoj sobi, kad ustaneš na noćni namaz i padneš na seždu da zoviš za svoju braću. Kaže poslanik sallahu alaihi ve sellem, Men da'a li ahihi bi zahri l'gajb, lehu melikun, uvekelun inda rasihi, jakulu amin, veleke bil mitl kogod uputi dovu za svoga brata muslimana, kod njegove glave stoji melek koji je zadužen da kaže na svaku njegovu domu amin i i tebi isto tako i i tebi isto tako to što tražiš za svog brata i tebi da Allah i tebi da Allah da gdje smo mi od svega ovoga draga braća čime smo mi zaokupljeni mahanama jedni drugih ili su naša srca toliko oboljela od zavisti ili nas donjaluk toliko zaokupio da smo skroz na bratstvo zaboravili. Kako liječiti ovo stanje koje nas zadešava? Svakako, kaže poslanik sallahu alihi wasallam, kullu bani adem halpa, wa hajru halpa i ne tawabun svi sinovi Ademovi su grešnici, a najbolji od tih grešnika su oni koji se kaju. Prva, prvi korak i prvi stepen popravljanja ovog stanja je da iskreno to učinimo. Da se iskreno pokajemo za ono što je prešlo preko našeg jezika i za ono što je što nam se odmaklo od našeg ružnog ponašanja. da se iskreno pokajemo za onu negativnu ulogu koju smo imali u razaranju islamskog bratstva i islamskog džemata i islamskog tkiva. Druga, drugi stepen je da svako se zamisli nad sobom i sa sobom, počne svoditi račune i počne čistiti svoje srce. Počne čistiti svoje srce od zavisti, pakosti i drugih bolesti, i počne ga čistiti od bilo kakvog ružnog osjećaja prema bratu muslimanu. Draga braćo, ovo čišćenje srca je ogromno djelo. To je djelo koje uvodi u džennet. U hadisu kojeg prenosi Abdullah ibn Amr kaže da je sjedio u džami sa Allahovim poslanikom sallahu alaihi wasallam u halki kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao sada će na vrata ovoga mesdžida ući dženetlija pa su se svi okrenuli da vide ko će ući ušao je neki manje poznati nepoznati čovjek sa čije brade je kapala voda od abdesta pod čijem ramenom su bile njegove nanule otišao je u ugao mesdžida i klanjao dva rekata sutradan se desilo istilo Opet je poslanik sallahu alaihi wasallam rekao, sada će na vrata ovoga mesečita ući u dženetlije. I treći dan isto tako. Pa kaže Abdullah ibn Amr, zainteresovalo me šta taj čovjek radi, koja su to njegova dijela, šta to tako veliko i značajno čini, pa je već od sad za njega se zna da je dženetlije. Pa kaže, otišao sam kod njega kući, pratio sam ga i zatražio da me ugosti, da sa njim boravim. Pa me ugostio. Pa kad su prošla tri dana, nije vidio kod njega nikakvog posebnog ni namaza, ni posta, ni ibadeta. Pa mu je onda rekao, došao sam radi toga i toga. Poslanik sallahu alaihi vselem je rekao, tako i tako, za tebe. Šta ti činiš? Možda nisi u ovim danima dok sam ja bio kod tebe gost htio da ništa i badeti. Šta ti tu radiš? Kaže, vallahi, ništa ja ne radim. Isto ovako kako si me vidio. Osim inneni enamu kulla lejletin wa lejse fi kalbi ala muslimin še'un. Osim što svake noći legne, a na mom srcu potrudim se, znači, očistim svoje srce od bilo kakvog ružnog osjećaja prema bilo kojem muslimanu. Oprostim, halalim svima. Ne zaspim ni jednu noć ili zaspim svaku noć, a svima sam halali. Očistio svoje srce od bilo čega prema bilo kome, bilo, bilo kojem muslimanu. Draga braćo, ovo nije teško. Ili jest. Draga braćo, svaki dan se srećemo sa svojom braćom. I svaki dan doživimo nešto od svog brata, ili prijatno ili neprijatno. Dovoljno je svaku večer da premotamo film, sjetimo se svakoga koga smo sreli i da svakome halalimo. I da svakome halalimo. Zaista je ovo temelj jedan od temelja islamskog bratstva i zdrave bratske atmosfere braću, među braćom. Obzirom da je malo onih koji su toliko hrabri i jaki i toliko snažni da se ovako ponašaju, onda s druge strane poslanik sallahu alaihi wa sallam određuje donju granicu. Budi ljut ali imaš pravo u tome samo do određenog roka, kaže poslanik sallahu alaihi wasallam, la je hillu limri'in muslimin en jehđura ahahu fauqa thalath. Nije halal, znači zabranjeno je, haram je, da musliman ignoriše i ljuti se na svog brata više od tri dana. Više od tri dana. Ovo je, draga braćo, kada je u pitanju dunjalog posvađali smo se i nismo se sporazumeli oko trgovine ili oko nečega drugog, ne smiješ se ljutiti više od tri dana. Međutim, kada je u pitanju vjera, naći ćemo da je poslanik sallahu alaihi sellem neke ashabe ignorisu i duži. Kao što su trojca koji su izostali iz bitke na Tebuku. Poslanik sallahu alaihi sellem ih je ignorisao oko 50 dana. Zatim se poslanik sallahu alaihi sellem zarakao da neće se obraćati svojim ženama isto tako zbog vjere da bi oni osjetili osjetili težinu težinu toga čina koji su učinili da, ih, da bi ih na taj način slanik sallahu alaihi sallam i muslimani podsjetili na gnusnost onoga što čine i da bi ih ponukali na teobu i da se vrate i da se vrate Allahu subhanahu wa ta'ala i da se pokaju أقول قولي hada استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه أيها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دراجة braća, znajte da ovo ne govorimo zbog toga da se kasete snime. Znajte i da ne govorimo ovo zbog toga što je to onako neka lijepa tema. Govorimo ovo i govorimo o ovim stvarima iz velike nužde i potrebe i zbog toga što vidimo da je braće mnogo, ali su raštrkani kao prsti na ruci, raširene šake. i stoga su slabi, jer svaki prst pojedinačno se lahko slomi. Zbog toga o tome govorimo. Zbog toga što su pošasti i bolesti i kuge sve više raširene među braćom. I sve više ima onih koji su pozitivan primjer, a sve više ima sramote i sve se više ljudi ne mogu ugledati u nas. Sve manje služimo kao dobar primjer drugima. Smrad te kuge i tih boleština se sve više osjeća i kod nas, braći. Nažalost, moram reći da ga osjećamo i na ulazu ovog mesečida i u ovom hodniku ispred i u onoj tamo kantini. Žao mi je što moram i što sam prinuđen da sve ovo spomenem, ali spominjem to kao išaret i kao opomena onima koji se prepoznaju u tome. A pametnom je išaret dovoljan. A kome ne bude dovoljan išaret, tako bi Allaha u borbi protiv ovih virusa ići ćemo do kraja i preduzimati i druge mjere koje su nam na raspolaganju. Zato sve vas pozivam da se iskreno pokajemo Allahu subhanahu wa ta'ala i da još od ovog trenutka odlučimo da ćemo promijeniti svoj odnos prema braći oko sebe. Da nećemo dozvoliti da bude naša uloga negativna, da budemo razgraditelji islamskog bratstva i rušenja da, budemo, da naša uloga bude rušenje džemata, nego da ćemo se preobratiti i dati sve od sebe da ovaj džemat izgrađujemo i džemat muslimana općenito uspravljamo i stavljamo na zdrave temelje. Draga braćo, nekada nekome od nas se može prigovoriti s pravom za nešto u čemu je promašio. Svako od nas pogriši. I sva čije greške je dozvoljeno kritikovati. Ali ta jedna greška ili jedna stvar za koju možemo nekome prigovoriti ne daje nam pravo da otvorimo sva vrata i da onda možemo slobodno pljuvati i sebi dozvoliti i da psujemo i da najružnije stvari, najodvratnije stvari iz nas poslije toga izlaze. Imamo pravo samo onoliko koliko je dotični pogriješio i to njemu nasihat da damo. A ne da se smješkamo i podrugujemo u odsutnosti i iza leđa. Draga braćo, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da naša srca otvori i da konačno počnemo shvatati pravo značenje riječi. Da ono padne na naša srca, da se ne odbija od njih. Draga braćo, bojimo se Allaha. Bojimo se Allaha Draga braćo, bojimo se Allaha. Bojte se Allaha. I kad kažemo bojte se Allaha i bojimo se Allaha, znači bojimo se za sebe. Znači boj se za sebe. Boj se za svaku svoju izgovorenu riječ. Za svaki svoj gest i postup. Za sve će se račun polagati. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti i učvrsti nas na pravom putu. Allahumma aizzel islama wal muslimin. وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان اللهم اقم علم الجهاد واقمع اهل الزيغ والفتنه والفساد وانشر رحمتك علينا وعلى سائر بلاد المسلمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل في كل شر واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك لا إله إلا أنت اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيم الصلاة